бидејќи разликата, временската разлика од Вичита, Канзас, со Македонија околу 7, значи 7 часа, имав и благословено време и се слушнав со мојата сопруга во 3 часот наутро. So да Значи беше околу 9 часот овде, меѓутоа 2,5 или 3 а, беше во Вичита. Така да devotion over my wife over the phone, and uh, that was a blessing. Значи имав, ја имав таа привилегија да имаме едно утреско богослужение со мојата сопруга и да заеднички поразговараме. So uh, Среќен сум што можеме заедно да имаме едно заедничко богослужение ова сабота. So I like to invite each one of you to please turn the scriptures Би сакал да ве замолам сите заеднички да отвориме во Евангелието по Марко. Uh, Глава 14, Марко 14. And leave that open because it's going to be our foundation and the pillar of our message of this И нека ни стои овде отворена Библијата, затоа што основата на нашата денешна порека ќе биде токму извлечена од овде. So we are going to cover in here in these passages. Maybe when we are going to be finished, this chapter is going to be reveal a very, very important message to you. Откако ќе ја поминеме оваа 14 глава од Марко, најверојатно ќе ни се открие на многу важна порака до сите нас. Because uh, many us, that uh, we read this uh, Знам дека и порано сме ја читале оваа глава. We денес кај ќе извлечеме пет важни точки од оваа глава кои што се битни за мојот и вашиот духовен живот. So we are going to eh, present a eh, God willing, a part number one this morning about this passage about what happened to Peter. Значи со Божја помош ќе ја извлечеме првин првата точка околу тоа што се случило со познатиот библиски лик Петар. evening to to and and, the whole chapter this evening. Односно, значи, денеска ќе не биде како прв дел, а попладне вториот дел ќе ја, значи, ќе ја покриеме целата содржина на оваа 14 глава. Значи, о, сите оние од вас што се присутни ова утро, ве замолувам да дојдете и попладне за да не ја пропуштите целата порака. So before we begin, I'd like to invite each one of you to kneel down and have a word of prayer. Ке ве замолам пред да започнеме, да клекнеме и да се помолеме. Precious, our worship. We ask you, Heavenly Father, open up our hearts, our minds, our understanding, that we can comprehend the importance of this message this morning. And help us to understand and comprehend the things that we need to help us uh, learn to walk with thee closer, learn to be a better Christian, in order to be a better imitator of the Son Jesus. We Who bravely has humbled in the name of Jesus. Amen. се молеше Бог да не ја отвори умот и разумот за да можеме да ја примеме оваа порака, затоа што е од огромна важност за нашиот духовен живот. So we are going to look at a very, a very astonished and revealed picture of Peter in these passages. Значи ќе погледнеме една чудесна и една а, значи доста откриена слика за Петар во оваа глава. Let's please, let's read on verse 27 of the book of Mark 14. Значи прв текст не е 27 стих од 14 глава Марко. And then Luke what it says. And Jesus said unto them, All ye shall be offended because of me this night. For that is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. И Исус им рече, значи, на учениците, сите ке се соблазните, зашто е напишено, ке го удрам пастирот и овците ке се разбегаат verse number, verse 29, but Peter says unto him, although all shall be offended, yet will not I. Сега го читаме 29 стих. А Петр му рече, ако и сите се соблазнат, јас нема. And Jesus said unto him, Verily I said unto thee, that this day, even in this night, before the rooster crow twice, thou shalt deny me three times. И Исус му рече, вистина ти велам, дека ти денес во оваа ноќ пред петело да запее два пати, три пати ке се одречеш од мене. You notice something here. The first steps, the first step that Peter took by this is very obvious. Pride. Значи, го гледаме првиот чекор што Петар ќе го направи, станува збор за гордост. Uh, apostasy against his own uh, Lord and Savior. Значи, ќе покриеме пет чекори кои што Петар ќе ги направи, за да она, она избор малко е тежак за преведување, бекслайдинг, меѓутоа погледна во речникот, значи станува збор за вракање во гревот. prophesied to Peter, there's a Peter, not in three months, not in three weeks or two weeks, or few days. No. Today, even tonight, you are going to deny me. Значи самиот Исус овде пророкува за Петар, дека не е за три месеци време, за три недели или за не знам колку дена, туку уште вечерва ќе се одречеш од мене. And Peter says to the master, if all want to be offended or become cowards, I will not. А Петар му вели на својот учител, ако сите се откажат од тебе и станат кукавици, јас нема да се откажам. Да го прочитаме сега и стихот 31. thee, I will not deny thee, and any likewise, likewise also said they all. Но тој уште поупорно, поостро зборуваше, ако треба и да умрам со тебе, нема да се одречам од тебе. И сите го велеа истото. You notice that in this particular passage, Peter is more aggressive, is more sure of himself, arrogant, pride got a hold of him, And it says, if all of us right here do that, I will die for you. Значи Петар е уште поагресивен. Уште повеќе се воздига самиот себе си во овој текст од 31-иот стих, кај што вели и сите да се откажат, јас нема ја ако треба и ќе умрам за тебе. Do you know sometimes the way we behave, the way we conduct ourselves, and the way we speak can influence others to do the wrong things or the good things? Дали сме забележале а, во однос на она како ние се однесуваме и што зборуваме, сето тоа може и како да влијае на останатите. Дали да прават добро или зло. Значи, според тоа како ние се однесуваме кон другите, тие истите или ќе бидат добри спрема нас или пак ќе бидат крути и остри. So we know that it was very obvious that the disciples it was it was not kind of sign of unity among themselves because every one of them was wanted to be the best, wanted to be the one who can take the best position for the master. Очигледно е, можеме да забележиме дека меѓу учениците не постоело единство Туку сите сакале да го заземат она прво место, да бидат најблизу до учителот. And because of that type of behavior, they become spiritually blind and was not able to understand that Jesus is prophesying to them that the Nile is going to take place and there's no way for them to avoid that. Значи, поради таквото нивно однесување, тие биле слепи да го спознаат ова Исусово пророштво, дека ќе се случи тоа откажување, нивно откажување од нивниот учител. We know in the Bible and the spirit of prophecy tell us that all these things the world they will come into the end. And that's why the prophecy us that Everything according to the Bible and the spirit of prophecy is going to be fulfilled. In other words, the time at one point of everything is going to come to an end. The Bible tells us, the prophecy tells us, then we need to be prepared for it. Значи Библијата и Духот на Прошто велат дека се приближува крајот и дека еднаш ќе дојде тој крај и ќе се случуваат вакви нешта, затоа и ние треба да бидеме подготвени за сето тоа. You see, Jesus has prophesied not only to Peter, but to all of them that he prophesied that this incident will take place and they are going to be facing accusations, persecution for his sake. Значи Исус им пророкува не само на Петр, туку на сите, дека ќе бидат соочени со обвинувања, со прогонства, поради нивната вера значи, во Христа. This is going to be in front of you. There's conditions and the circumstances for the proud and arrogant character. You cannot overcome those problems. Значи, ако сте овакви како Петар, арогантни, горделеви и се соочите со оваков проблем, вие не можете да надминете таков еден проблем, како такви. Because when we see the character of Peter at this time, he took the first step to apostatize against his own Lord, Master, and Savior by saying, even if I all die, if i all willing to deny you, or they are going to deny you, I will die for you. That is arrogant and proud. Instead of saying, Lord, if I'm going to do that, please help me. That I have a humble heart and a humble mind. For that time come, I can still hold the love, my affection, and the position that I hold now. So it is very important for us to understand that when Jesus prophesied to Peter, he says, Значи, битно е за нас да разбереме, кога Исус му пророкува на Петар, he says, even if they're all Петар вели, јасно е запишено, сите да се откажат, јас нема тоа да го сторам. Значи Петар воопшто не покажал понизност и спремност да ја да го прифати таквото Исусово пророќство. Значи кога би бил понизен, тој би барал помош од Бога, Господе, помогни ми за да не се откажам од Тебе. Би клекнал во Негово присуство и би барал помош. Господе, помогни ми, јас не би сакал да сторам такво нешто. Because he was not wanted to show any sign of weaknesses, or I'm sure of himself, he said, if all of those Но Петар не сакаше да покаже никаков знак на слабост и затоа овака се однесува. Чи значи, сите да се откажат од тебе јас нема. Значи, ако некој сака да биде лидер, да биде над некој друг, тој никако не би сакал да покаже било каква слабост, инако не би можел лидер да биде. So that's why Peter said what he said. And that's why all the rest respond the same and said, well, if it does that, we all do the same. И затоа и Петар го кажа она што го кажа, меѓутоа го гледаме и односот на останатите. И другите велат, го велат истото. Ако Петар вели така, тоа веш и ние сме со него. Ке го прочитаме сега стихот 33. And he took with him Peter and James and John and began to feel very, very amazed, tired, and stressed unto very, very heavy. И ги зеде со себе Петра, Јакова и Јована, се натажи и почна длабоко да се вознем, вознемирува. And verse 34 it says, And he said unto them, My soul is extremely sorrowful unto death. Tarry means stay here and watch. The, and he fall a little further into the ground and pray, if as that were possible, that the hour might pass from him. Значи ги читаме и следните два стиха, 34 и 35. Им рече, мојата душа е нажалена до смрт, останете тука и бдејте. и отиде малку подалеку, падна на земјата и се молеше, ако е можно да го одмине тој час. Тридесет и шестиот стих. И велеше, Ава, татко, се е можно за тебе, отстранена од мене оваа чаша, но не како јас што сакам, туку како ти. Remember further, as he told them, they stay here, watch and pray. Да се подсетиме, им вели да останат, да бдеат и да се молат. He went a little further and he went down into the ground and will pray to his father as well. Jesus. Значи, Исус подосна ке падне на своите колена и му се моли на Отецот. Ото читаме во 37 стих. And he came and find them значи, sleeping, and says unto Peter, Simon, sleepest thou? Could not thou watch one hour? После само неколку минути, еве што се случува, 37 стих. И дојде и ги најде, како спијат и му рече на Петра, Симоне, спиеш ли? Не можеш ли да бидеш буден еден час? So here is a revelation of this passage that reveal the second step that Peter is taking. Значи, еве го оној прв чекор кој што Петар ке го направи. Токму во овој стих. Дали забележуваме што прави посебно Петр во овој стих, оној кој што предходно каже дека ќе умре за својот учител. Исус ги најде сите заспиени, посебно Петр. Can a person who is sleeping in the moment I was going to be the most critical moment of history of his salvation be accounted by sleeping? дали а, човек кој што спие, односно најкритичните моменти за спасение во својот живот може да ги совлада и да биде победник со спиење? Како и Исус се подготвува за ваквиот момент, забележуваме во молитва. That action of Jesus is an action of humility Да да Оваа постапка што ја прави Исус е постапка на понизност и љубов кон Отецот и кон Неговата реч. The action of the disciples, and especially Peter, that is an act of arrogance, proudness, and not willing to be humble. А постапката во која што ги гледаме учениците, посебно Петар, е арогантна, арогантност, значи горделивост и неспремност на понизност. Ке Ќе продолжиме со читањето 38 стих. Says, watch, and pray you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Дејте и молете се, за да не паднете во искушение. Духот е бодар, но телото е слабо. Забележуваме дека Петровиот дух, значи не светиот дух, е спремен за акција. But this is the type of from Peter. Но ова не е таков вид на енергија која што Бог ја очекува од Петра. Зато што таквата постапка, таквиот начин на постапување не е воден од Светиот Дух, од Бога, туку од самиот Него. So this why Jesus said the only way to be ready to, to overcome the world is by watch and pray. Значи, Исус ќе каже дека единствениот начин како да се победи светот, искушенијата, е да бдееш и да се молиш. Ако не го правите ова, тогаш ќе паднете на искушението и ќе бидете победени од непријателот на душите. So, Читаме 39 стих. and again he went away and prayed and spoke the same words, verse 40. And when he returned, he found them sleeping again. Says, for was they were not able to answer him. Значи 39 и 40 стих. И пак отиде и се помоли, изговарајќи ја истата молитва. Кога се врати, Пак ги најде како спијат, зашто очите им беа натежнале и не знаеа што да му одговорат. Значи, забележуваме дека не можат ни, немаат ни што да му одговорат на Исуса, затоа што се водени од самите себе си, не од Бога. So point number one to the five steps the person who knows the word, who knows God, they will apostasize again their belief. Is the first one is proudness. Значи првиот чекор на личност кој што го познава Бога, ја познава речта, првиот чекор на отпаѓање од Бога е горделивост. two, Втора точка е мрзливоста. No willing to be involved in outreach programs, not willing to work for the church or the fellowship to go around and, and be part in programs so we can reach souls. Нема Немањето желба да се оди, да се сведочи, значи заеднички а, а, настапи во во а, комшилук или било каде, сведочејки. To lose the interest in about reading and searching the scriptures. He says, "Oh, I don't want to read that no more. I know enough." си губи интересот да се проучува Библијата, си велите, јас знам доволно и доста е толку. I will take a nap and I'll come back to read sometime. Ќе дремна малку, па некој друг пат ќе читам. And then you will eventually say, well, I don't need to do this and that. They can do that. I just, I didn't know and I done it before, so I don't need to do it. Најпосле ќе кажете, па, јас тоа го имам правено порано и немам потреба повеќе да го правам. So because you are proud, you're not willing to be humble enough to search the scriptures to find out yourself that you are wrong on a lot of things. Значи, најапред сте горделеви и не сте спремни да се понизите, да ја отворите Библијата и да пронајдете многу нешта кои што се насочени токму на вас и важат за вас. And because you are proud and somebody tell tells you you are the pastor or the elder and uh, somebody asks you and says pastor you're wrong in this passage and it says you're going to tell me what is wrong I know I'm the pastor. И ако сте пастор и сега некој ви каже дека погрешно е тоа што го кажувате и вие му велите ти ки ми кажеш па јас сум пасторот. Јас знам. And people said, person said was arrogant and rudeness. You need to study. I don't. I'm the pastor. Значи, арогантни и крути ќе му кажете, не, вие сте тие кои што треба да проучувате, не јас, јас сум пастор. Таквиот водач, таквиот пастор, едноставно го фаќа на мрзливост, значи едноставно и не е веќе способен да води. And verse 41, and reading the scriptures, and he came the third time, and now he took you rest. He says, enough. Take you rest. It has come. He says, enough. Did it come the hour? Behold, here is the Son of Man of The sign of prediction is here, the sign of sin, that he's going to come to give me into the hands of the sinners. Значи 41 стих И дојде по трет пат и им рече Се уште спиете и почиват. Доста е. Часот дојде. Еве го предаваат човечкиот син во грешнички раце. Remember, five steps, but I'm going to reveal in this passage. We already covered one. Значи, од оние пет... Okay. Значи, од петте чекори кои што треба да ги покриеме од овој пасос од Библијата, веќе откривме два, значи први не горделивоста, а потоа и мрзливоста. So Сега ќе го и третиот. Let's look then and to it says um, verse 50 50, 50 стих. and they all forsake him and flee away. Тогаш сите го оставија и се разбегаа. You notice that? They all flee away. In other words, that God intimidated, got scared, and run away. Дали забележуваме дека сите избегаа, сите се исплашија и избегаа. Then on 51, and then we read in here, and it says on verse 53, and they led Jesus away into the high priest, and with him were assembled all the chiefs, priests, and the elders, and the scribes. Сега сме во 53 стих. И го одведоа Исуса при првосвещеникот и се собраа сите главни свещеници, старешини и книжници. So in verse 54 says, and Peter followed him far off. И 54 стих, а Петар го следеше оддалеку even into the place of the high priest and he said and he said with the servants and warned Step number three is powerness. Значи еве го и сега и третиот чекор кој што го гледаме овде, а тоа е плашливост. Because he said that he will follow and he will remain standing and he willing to die for his master. Зато што да се потсетиме, Петр кажа дека ќе стои и ќе биде спремен дури ако треба и да умре за својот учител. They all run away and especially Peter followed him from Сега гледаме дека сите се разбегаа, а Петар го следи, но од далечина, не сакајки да биде препознаен како него следбеник. Ова е акт на плашливост, страв. Uh, не сакате да бидете идентификувани, односно Петар во овој случај, дека сте дел, дека сте следбеник на оној кој што го сакате. Кој бил а, учител Петров, Петров учител? Исус. Значи, господар и учител, тој е Исус. Значи, кој а, бил сведок на Исусовите чуда? Петар. And who saw all the miracles and all the Кој е тој кој што ги виде, значи сите чуда и сите исцелувања што Исус ги вршише? Повторно Петар. И дори се кажаме, Исус на Петра му вели, што мислиш, кој сум јас? А Петра му вели, ти си а, синот а, на живиот Бог. what then Па зашто тогаш покрај сето ова искуство што го имал, сега се откажува од својот господар и учител. Зошто Петр сега се плаши и не е спремен да застане рамо до рамо со својот господар? Either he was a hypocrite when he said the things that he said before, or is really in reality, is not really sincere with God about Christianity. Значи, или бил лицемер, кој го кажал тоа, или или пак не бил искрен со Христа и со, со христијанството воопшто. So we read Peter is then following Jesus far off. But let's look at about point number four on the same verse. Еве во истиот стих сега ќе ќе пронајдеме четвртата точка. 54. Значи 54 стих. Says number one, Peter followed him far off. Значи прво прво вели една едната точка е Петр го следеше оддалеку. There's a point number four. I mean four. There's a point here another one. Point number four is that Peter and mix together the people that are persecuting Jesus. Значи, третата точка ја видовме дека тоа е Петар го следи оддалеку, а четвртата ја гледаме дека Петар се меша со луѓето кои што го гонат и прогонуваат Исуса. Значи, не сака да застане цврсто туку, на некој начин се меша меѓу останатите. I just want to say uh, kind of rehearsal what could be could happen at that time by saying this. Peter is together with the people. They are persecuting Jesus and they say to the people, What's going on in here? Who is the man? They're going to be persecuted and they're going to be Значи се прави како да нема никаква врска со Исуса и како да него ни познава, измешан со останатите и вели, кој е овој? Кој е овој кој, кој што, еве, ќе биде и убиен? Скоро. And the people say, well, it's somebody it's, it's a blasphemer, it's just called the name the Son of God, He called the Messiah. И нели луѓето му велат, пат, некој безбожник таму кого што го нарекуваат Месија. Oh, а Петар вели, зар така? О, Господе, види ми милостив на овој човек. So that is the person who then lean in for the world, not wanting to take position on the things that he believed, that he said that he was part of God. Петар е човек кој што ќе се измеша со останатиот свет и не е спремен да застане и да каже во што верува и во кого верува. 55 стих. Says, and the chief priests and all the councils sound for witness against Jesus to put him into death and found none. 55 стих, значи, а правосвещениците и целиот Синедрион бараа сведоштво против Исуса за да го убијат, но не најдоа. Nothing to be to be next to Jesus, and no one to be to really defend him or to be against him. So they have to gain something that we can be enough to justify it to kill Jesus. Значи нема никој кој што ќе застане во, ниту во одбрана Исусова, ниту некој пак кој што ќе го обвини. Сега мора за да се оправда тој акт, да биде убиен Исус, мора нешто да се најде. Let's read on 66. 66 стих ќе очитаме. And his Peter was beneath and the, and the, and the palace. There come one of the main of the high priests. Verse 66. И кога Петар беше долу во дворот, дојде една од слугинките на правосвещеникот. It says on 67, and when she saw Peter warming himself, she looked upon him and said, And thou also was with Jesus of Nazareth. во 67 стих и кога го виде Петра, че значи оваа слугинката, како се грее, го погледна и му рече, и ти беше со Исуса Назареецот. And the The rooster crowed once. Но стих читаме. Но тој одрече велејки, ниту знам, ниту разбирам што зборуваш. И излезе надвор во предворјето и петелот запеа. 69. 9 стих. And the man saw him again, and began to say unto them that stood by, This is one of them. А слугинката го виде и почна пак да им зборува на оние кои стоеја таму. И овој е еден од нив. stood by said again unto Peter, Surely thou art one of them, for thou art a Galilean, and I speak, I agree with thee. А, тој пак одрече, но подосна оние кои стоеа таму, пак му рекоа на Петра, на вистина си од нив, зашто и ти си галилеец, а и говорот се сложува. Did you identify a person from Romania, from uh, Macedonia, from uh, Yugoslavia, Дали можете да препознаете кој човек е од Романија, кој доаѓа од Македонија или од бившата непостоечка Југославија, според јазикот како зборуваат? Значи, ви гледаме, браки и сестри, дека Петар е со Исуса, even though he denied that he was with Jesus, but because he was hanging around listening to the teaching of Jesus, he, not even aware that he took the teaching and the vocabulary and the expressions from Jesus. Значи Петар иако во овој случај одрекува, меѓутоа сепак а, бил со Исуса толку време и несвесно го попримил оној диалект на кој што зборува Исус we adopt that message and that expression is that in no way for him to get it out or to remove it from him. That revealed that he was part of that Jesus. Значи ќе ја попреми и самата порака и начин на изразување што го имал Исус, несвесно сето тоа, сето тоа ќе го издаде дека е еден од нив, односно бил следбеник Исусов. That really happens of those who are become part of a of the Word of God, reading the Bible, going into church, dress differently, act differently, people see that. And you don't see it yourself, but people see that. Значи, токму тоа што сме дел од Божијата заедница, поинако се облекуваме, поинако се однесуваме, тоа не издава пред луѓето. Луѓето сето тоа го гледаат, знаат дека сме поинакви. And people say unto you, the way you behave, are you a Christian? И според начинот на однесување луѓето ве запрашуваат, да не сте вие христијанин? И ако околностите се супер, значи ако нема никаков закон за прогонство на христијаните, да, вие ќе признаете и ќе кажете, да, јас сум христијанин. They are decree about killing Christians, And the people asked him, you're a Christian? And he said, No, I'm not Christian. What are you talking about? Меѓутоа, кога ќе дојдат тешки времења, кога ќе се донесе закон за прогонство и убиство на христијаните, ќе ве прашаат дали, си, дали сте вие христијанин, ќе речете, не, па што зборувате вие, нема врска. Ова му се случило на Петар. He Значи, Петар е тој кој што го одразува христијанството, меѓутоа одбива да признае дека е христијанин. And continue, we read on 71. 71 стих ќе очитаме. But he began to curse and to swear and to saying, I knew not This man of whom he of. А тој почна да се колне и да се заколнува. Не го познавам човекот за кого зборувате. Да се колне. Петар, забележуваме што се случува. Дали Божјата реч не поучува да се колнеме, да ги колнеме и другите? So, Дали ваквиот начин на однесување тој го научил можеби од Исуса? Дали Исус учи нешто вакво? So Тогаш од кого го научил ваквото однесување? This is what happened in Christianity. Ова е тоа што се случува денеска во самото христијанство. Ние велиме дека сме христијани. Велиме дека го сакаме Бога. Но се колнеме. Дали тоа сме го научили од Библијата, може? Дали Библијата тоа нас не учи? So then, from who Да Тогаш ако не е од Библијата, од каде сме научили такви нешта? From whom that we are getting all these messages then, that we come out with those mouths full and dirty and filthy then. Од каде, од каде ги учиме таквите а, груби, лоши зборови? Па да се случи нели нашата уста да биде полна со такво нешто. Peter so himself Петар е полн со себе. Христос воопшто не е во него. He was under the impression, no doubt in my mind, that he was at least sincere when he said, Lord, if I have to die for you, I will die for you. He was what? He was no doubt in my mind. Значи, немам сомнеш воопшто дека Петар, која кажал, која му кажал на Исуса дека нема да се откаже, дека ако треба ќе умре, за него дека бил искрен, нели? See, we as humans, we can only see the surface of us, but Jesus can read and see the heart and our motives inside us. Ние како луѓе, нели знаете, гледаме само надворешно, меѓутоа Исус може да го чита нашето срце, нашите мотиви. And Jesus read the heart of Peter and his mind and said, That's right, Peter, you, you are full of yourself, you are going to deny me. И затоа и Иисус во ова ситуација ќе го прочита Петровото срце и ќе, ќе, му, ќе, ќе каже на некој начин не Петре, воопшто не си во право, сами од себе си измамуваш. Ти ќе се откажеш од мене. Jesus searched the heart of Peter at that particular moment. He saw the heart of Peter that Jesus was not in the heart of Peter at that time. Is why he said, "You are going to deny me." Самиот Исус во тој момент длабоко ќе погледне во Петровото срце и ќе види дека Исус не е во неговото срце. И и Петар самиот не бил свесен дека такво нешто може да направи. Тој едноставно чувствувал дека е со Бога. A lot of us, friends, we that we love God, We know the fourth commandment and all the laws of God, but we know that we love and believe that the Sabbath is the Lord's day. Сите ние сме, велиме дека сме христијани, и ги знаеме и заповедите, и посебно и четвртата, знаеме дека саботата е Божи ден. So here in these passages, we will read, and then let's continue on on verse 72 on Mark 14. 72 says, And the second time the rooster crowed, and Peter called unto his mind the words that Jesus said unto him, Before the rooster called twice, thou shalt deny me three times. And then he went, and it was really so sad, and he was uh, weeping, crying deeply to the Father. Го читаме сега 72 стих. И веднаш петелот запеа повтор пат, а Петар се сети на зборовите, што му ги рече Исус. Пред петелот да запее два пати, три пати ке се одречеш од мене. И почна да плаче. Се растажи. The Then when you read the chapter about that, that, that Jesus was crucified, you will read that then Jesus turned around at that moment. He was tied up by the hands, beat up already, bleeding, because inside the court there was torch, physically abused, he coming out of there already bleeding, and, and already uh, signs of uh, physical abuse. Значи, читаме извештај од Елен Вајц, во тој момент Исус целиот раскрварен, и со сите оние нели знаци на мачење, ке се сврти према Петар. And he turned around, and Jesus and Peter come in contact face to face, eye to eye at particular moment. Значи Петар ќе се а, Исус ќе се сврти и им се срекаваат погледите, се гледаат очи во очи. And Jesus at Peter and he said Peter, I love you. Исус ќе го погледне Петра и ќе му рече те сакам Петре. That's why Peter went running and crying. He was not able to stand up his master. Затоа Петар ќе отрча и ќе горко ќе заплаче, затоа што не остана цврст да го брани својот Господа. Тоа може и нам да не се случи. Ќе има такви времења. Значи ова е петиот, оној пети последен чекор што Петар ќе го направи. А петиот чекор е одрекување од својот Господар. Because when you read in the book of John 21 and verse 15 and down, he said unto Peter, Peter, who do you think that I am? Читаме во Јован 21 глава, мислам каже од 15 стик па надолу, каде Исус му поставува прашање и го прашува Петра, што мислиш кој сум јас? And he said on chapter 21 that he said that во 21 та глава, значи Јованово Евангелие, и а, Петар а, ке посведочи и ке каже, ти си син, синот на живиот Бог. And, прва Do you love me more? Verse 21. Okay. Um, John 21, uh, verse 15. 21 глава Јован, значи, од 15 стих. So when they had have dinner, and Jesus said unto Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? And he said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. And he said unto him, Feed my lambs. Значи 15 стих, а, ова е познат оној настан. Откако завршија со појадокот, Исус му рече на Симона Петра, Симоне Јонин, любиш ли ме повеќе отколку овие останатите? Тој му рече, да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече, паси ги моите јагнија. Verse 16, unto them, Be my king. 16 стих му рече пак, повтор пат, Симоне Јонин, любиш ли ме мене? Му рече, да, Господи, ти знаеш дека те сакам. Му рече, води ги моите овци на пасење. Really hurt because he said unto him, The third time, lowest down, and he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. And Jesus said unto him, Be my chief. Му рече и по трет пат, Симоне Јонин ме сакаш ли? Петар се нажали, беше погоден со тоа, дека по трет пат го праша, ме сакаш ли? И му рече, Господи, ти знаеш се, Ти знаеш дека те сакам. Исус му рече, паси ги моите овци. Значи Петар ја почувствувал вината, почувствувал и му се вратил филмот на сето тоа што го поминал и ќе се присети на оние Исусови зборови. And Jesus, and Jesus, when he said this to Peter, and Peter looked at him, Lord, kind of words like this. I was a fool then. I was full of myself. But now I know that you can read the minds of the hearts of each one of us. And I know, and you know it, that I do love them. И Петар како да му вели на Исуса, да, тогаш се лажев самиот себе си, меѓутоа сега сум свесен и знам дека ти можеш да ги читаш нашите срца и сега знаеш вистински дали те сакам. Да а забележавме дека Исус му кажува, да, сега знам, сега гледам дека сум во твоето срце, сега знам дека ме сакаш, еве сега паси ги јагнињата. And he said unto Peter, Peter, you have now this bread of life in your heart and in your mind. I am in you, you are in me. Go and feed my sheep. Значи, му вели на Петра, сега го ја имаш Божета реч, односно лебот на животот во себе. Сега те пракем, оди и нахрани ги јагнињата, односно овците. We are looking at the first uh, encountering of the first uh, assignment when a Christian wanted to be a Christian. Значи, овде го гледаме првиот предуслов а, за, а, за еден христијанин да биде христијанин, ако сака да биде. So Peter was with Jesus and he never was a doer of the word of God, there was only a hearer of the word of God. Значи Петар бил со Исуса, меѓутоа никогаш не сакал да биде извршител на Божјата реч, туку само слушател. Значи, овде гледаме еден пример на христијанин кој што може би со години, 15, 20 може да е во црква, и ако само го развива на чувство на слушање на Божјата реч, тој не може да биде творец на Божјата реч. And Peter, he said to Jesus, Lord, I was really uh, only a hearer of the word of God there, but now I am doer of what Петар му признава на Исуса, да, тогаш бев само слушател, и тоа сега сум и извршител на Божјата реч. And said, Peter, you you а Иисус му вели, да, знам дека сега си извршител, затоа што сега ја имаш Божјата реч во себе, и сега можеш да поидеш и да ја споделиш со другите. Meaning that a lot of us perhaps know the prophecy and the days of 2,300 days, and we have all those details of how many lions, was it the lion then, and so on. Ова, со други зборови, значи да, сите ние го знаеме пророштото за 2300 денови, но и сите оние детали, знаеме колку лавови може би биле во јамата кај што бил фрлен Данијел, но но сето тоа нема да ни помогне да не спаси. Some of those things only reveal that you are listening or hearing of the word of God. Некои од тие работи откриваат дека вие сте само слушатели на Божјата реч. We are going to look at this evening about when a person becomes converted, sincerely becomes, he converted himself to become from hearer of the word of God and doer of the word of God, what that would be the behavior and the acting and the way the person is going to conduct himself when he's a doer of the word. Оваа вечер ќе го видиме токму тоа, значи ќе видиме кога човек искрено ќе се обрати кон Бога, значи тој премин од само слушател на извршител на Божјата реч и како сето тоа делува врз неговото однесување неговиот христијански живот воопшто. A И повторно ќе се послужиме со примерот на Петар, затоа што токму Петар е пример за тоа, како од само слушател ќе стане и извршител на Божјата реч. Да ве прашам, мина од вас порано ја имате прочитано оваа 14 глава од Марко и ви е познат случајот со Петар? Да, дигнете раце. Дали некојаш сте ја разбрале пораката што произлегува од оваа 14 глава? time my time, if we ourselves are not willing to become doers of the word and how Peter advised you and I how to really respond and handle things. Значи, вечерва да ќе ги погледнеме овие пет чекори, меѓутоа од една поинаква перспектива, преку примерот на Петар, и како тој би не советувал нас а, да станеме, да, да, да го направиме тој премен, значи, од само слушатели до извршители на Божите речи. And I pray to God that each one of us be well before it's too late, we all become not only good listeners, but hearers of the word of God, doers. Се молам на време, се дојка не е премногу касно, да сите ние станеме тоа, не само слушатели, туку и извршители на Божјата реч му се молам на Бога и сакам да сите овие лица што ги гледам денеска, ги видам и во Небесното Царство. Дали сакате да се најдете во Божието Царство? Тогаш треба да се испитаме самите себе си. Кои сме? Кои се нашите одговорности? Кои сме? И треба да разбереме дека одговорностите што ги носиме, што треба да ги понесеме, треба да бидат според Бога, според онар Бог што вели, а не според самите нас. Затоа што ние сме тука да му угодиме на Бога, а не да се угодиме на себе си. Jesus the mind of reflect Jesus, they further reflect the compassion and love of Jesus, and in these qualities that will be assimilated the Нека Бог ни помогне и на мене и на вас, значи да развиеме еден таков карактер кој што ќе го отсликува целосно Христовиот карактер, неговите чувства, неговите мисли. Тоа е моја молитва и еве сега ќе ги наведнеме главите и ќе се помолиме. Precious, lovely Heavenly we are guilty of many things. We are creatures of wrong paths. We are individuals that we disobey constantly. We are individuals that we assume something, but the actions and the behavior of each one of us will reveal our spiritual condition and our spiritual value as we are. I pray that you come, that this moment in the mass, Hear our prayers, your assistance, and press the bell, for we all need to be better, to be ready, to be worthy, to enter the kingdom. Forgive us our weaknesses. Forgive our silence. Forgive forgive our, our undisciplines that we have. And help us to prioritize thy ways and thy ways alone. We pray and we ask in Jesus' name. Amen.